بسم الله الرحمن الرحیم درس پانزدهم زمیر و شعن زمیر شعن ما هو زمیر و شعن زمیر شعن چه هست 105 ما هو حکم ضمیر شعن المنفصل حکم زمیر شعن منفصل چه هست 106 ما هو حکم زمیر شعن المتصل البارز حکم زمیر شعن متصل بارز چه هست ماذا یشترطو فی خبر ضمیر شعن چه چیزی شرط هست در خبر زمیر شعن این چهار سوال رو در این درس پاسخ میده 104 ضمیر الشعن هو الضمیر الغائب المفرد يكنى به عن الشأن ای الأمر الذي يراد الحديث عنه نحو قل هو الله احد میگه زمیر شن اون زمیر غائب مفرد زمیر غائب مفرد یکن بهی یعنی ان شن که کنایه از چه هست؟ شن هست یعنی چی؟ یعنی اون امری که سخن در مورد اون مراد هست سخن در مورد اون منظور هست موقعی که ما میگیم قل بگو هو شان این است که الله احد که الله چه هست؟ شان این است که الله چه هست؟ احد احدث یکتاست خب فواید این اللحاظ معناش اللحاظ اعرابیش اینا رو همه رو میگه که اصلا این ضمیر چرا آورده میشه میگه الغایت من ضمیر الشأن تعظیم الامر او تفخیمه كأن المتكلم يذكر هذا الأمر أولا بوجه مبهم ای بالضمیر حتی یتنبه السامع الى اهمیته ثم یفسره بالجملة لیزیل الابهامه ببین در شان تو میگی هو اول ضمیر رو آوردی اصلا چرا اول این رو آوردی میگه این برای تعظیم امره برای بزرگ جلوه دادن امره متکلم اینو ذکر میکنه به شکل مبهم ما ضمیر رو مبهمه نمیشه چیه سخن بعدا تا اون شنونده بیشتر متمرکز میشه بیشتر چیکار بکنه متمرکز میشه بعدا میاد جمله ای رو ذکر میکنه اون ابهام از بین میبره قل هو بگو شن چونین است شن چطوره الله احد یعنی فقط برای امرای بزرگ تو زمیر شن بکار اما مثلا بیای بگی بگی برق رفت تو ابتداش زمیر شعن نمیاری نباید بیاری خب میگه دو لا یکون هذا ضمیر الا بلفظ الغائب المفرد میگه این زمیر فقط با لفظ غائب مفرده هو لفظ چیه غائبه مفرده ليطابق ما يراد به من الشأن أو القصة تا مطابقت داشته باشه با آنچه که مراد هست شعنه یا قصه که خودش میگه شعن و قصه دیگه چه هست ولذلك ان قدر ان المراد به هو شعن کان مذکرا میگه اگر تقدیر چنین باشد که منظور از آن شعن هست زمیر به شکل چه بکار میره؟ مذکر بکار میره هو او القصه اما اگر مراد تقدیر این باشد که مراد قصه هست اون موقع زمیر چی میشه مؤنس بکار میره هیا هو او چون اینا زمیرهای مفرد غایب هستند اما تعيين احد الوجهين فيختار ان يكون بحسب ما صدرت به الجمله فيقال هو الامير قادم هي القبيله راحله اي ان شأن والقصه اللذين تريد أن تذکره تذکرهما کذا و کذا بله چی تو چی نوشته بودم؟ خب میگه این زمیر ما به لفظ غائب مفرده مذکر بود همون زمیر شان هست مؤنث بود همون زمیر چه هست قصه بهش دیگه نمیگن زمیر شان اونو میگن زمیر قصه مذکرش مانند هو الامیر قادمون شان این است که امیر آینده است شان این است که قبیله رحلت کننده است خب قصه بعد این هو رو میگن زمیر شان و این هی رو میگن زمیر قصه مذکر باشه بهش میگن زمیر شن مؤنث باشه بهش میگن خب تو موقعی که میخوای این زمیر شن باشه یا زمیر قصه برای تعیینش چیکار میکنی ابتدای جمله مهمه چی مهمه بله هو الامیرو الامیرو چیه مذکره پس زمیر ما زمیر چی باشه باید شن باشه القبیلتو اینجا هم زمیر ما باید زمیر چی باشه؟ قصه باشه بله پس مذکر بود بهش میگیم زمیر شن مؤنث بود میش میگیم زمیره یعنی داستان چونین است شن چونین هست که امیر میرود شن چونین هست که الله یگانه است خب سه زمیر و شعن قسمان زمیرشان بر دو قسمه زمیرشان بر چند قسمه زمیر منفصل و متصل ما قبلا گفتیم این زمیر مفرد غائبه ولی میتونه متصل باشه میتونه چی باشه منفصل باشه این فائده شماره سهش بود قاعده شمون قاعده شماره 104 بود اما در و پنج میگه حکم و ضمیر شعن المنفصل حالا داره اعراباشون میگه فرق چیه ببین اگر ضمیر متصل بود فرق میکنه با زمانی که ضمیر چه باشه بله میگه حکم و ضمیر شعن المنفصل ان یکونه مبتدا حکم زمیر شعن منفصل اینه که مبتداه موقعی که ما میگیم هو الله احد هو مبتدای هو چیه؟ از اعرابی مبتداه مانند هو دین و اساس و تمدن شان این است که دین اساس چیه تمدنه بگیم اینجا هو چیه مبتدا الدین و اساس و تمدن خود الدین دوباره مبتدای اساسو خبره التمدن مضاف الیه جمله الدین و اساس و تمدن میشه خبر هو میشه خبر هو چون قبلا ما خوندیم که خبر غیر مفرد داریم نه بله در زمیر در زمیر قصه هم چونید هی دنیا تمکرو به اهلها قصه چنین است دنیا به اهلش مکر میکند خب اینجا میگیم هی مبتدا دوباره از دنیا مبتدا تمکرو فعل مزاره هیه درش مستتر است فعل مزاره با فاعلش خبر دنیا با خبرش این مبتدا با این خبرش میشن خبر مبتدا اول که هیه باشه بله پس زمیر شان منفصل مبتدا قرار میگیره زمیر شان و زمیر قصه منفصل چی قرار میگیره مبتدا فائده و یکون ایضا اسما لما العامله عمل لیسه خب اگر قبلش ما شبیه به لیسه اومد اون موقع دیگه نمیگیم مبتدا میگیم اسم ما میگیم چه؟ مانند و ما هو من یأس الکلوم و یتقا به نائبات الدهر کدائم البخل بله اینجا در این مثال قبل از زمیر شان که هو باشه چی اومده ما اومده اینجا دیگه نمیگیم هو مبتدا هست بلکه میگیم چی هست اسم ما شبیه به هست خب شبیه به اسمش رو مرفوع میکرد و هو اینجا محلا مرفوعه پس اینجا اینو این اصلا این مسئله مطرحه که آیا زمیر شعن همیشه مبتداه یا میتونه اسم نواسخ قرار بگیره میگه بعضی گفتن که چرا میتونه اسم ما قرار بگیره مانند این مثال و ما هو من یأس الكلومه که اینجا هو اسم ما شبیه به هست و جمله بعدش که من یسو کلومه باشه خبر هست و محلن منصوب 106 اذا كان ضمير الشأن متصلا بارزا اختص و واخواتها وبافعال القلوب گفته بود ضمیر شأن یا منفصل است یا متصل اگر منفصل باشه که مبتدای یا اینکه میتونه اسم ما قرار بگیره حالا میگه اگر متصل باشه چی میگه اگر متصل بارز باشه اون موقع مختص به ان و اخواتش است یا به افعال قلوب ببین اگر ضمیر متصل باشه مختص به ان و اخواتشه یا افعال قلوب یعنی فقط اسم اینا قرار اسم ان و اخواتش قرار میگیره یا مفعول افعال قلوب قرار میگیره بس دیگه چی؟ مانند انها القناعه غنند همان شأن چنین است که بینی قناعت بینیازی است خب اینجا ما میگیم ان از حروف مشبه به فعل هست و ها اسمشه ها چیشه؟ محلا منصوبه القناعتو هم که بله القناعت غنن القناعت مبتدا غنن خبر القناعت غنن میشند خبره عده میشن چی؟ اخبرتو انه یقوم الامیر اینجا هم در اخبرتو انه یقوم الامیر خبر شدم همان امیر میسد باز هم انه انه هو زمیر چیه؟ شانه و اسم انه هست یقوم الامیر جمله فعلی هست این جمله فعلی خبر انه هست پس یا زمیر شان متصل بارز اسم نه و اخواتش قرار میگیره یا مفعول بهی قرار میگیره برای افعال قلوب مانند زنن توهو ادعا و بیلوت ها بله در این مثال هم در تو ما میبینیم که هو چه قرار گرفته هو زمیر شان هست و نقشش چه هست ببین ادا نه هو اینجا هو مفعوله گمان کردم شن چنین است که بیماری سخت هست بیماری چه هست؟ سخت هست خب اینجا هو اینجا زمیر شعن ما اعرابش چه هست؟ مفعول ظننته افعال قلوب افعال اون فعلا رو میگن که دو تا مفعول دارند چند تا مفعول دارند این زمیر شعن ما اینجا مفعول اوله ادعا و بیلون و مبتدا و بیلون خبر جمله ادعا و بیلون مفعول دوفو بشه فوائد یستثنا من اخوات ان ان و کان المخففتان فان اسمهما يكون محذوفا وجوبا میگه ولی استثناء هست از اخوات ان ان و کان مخفف زیر اسم اینها آه، وجوبا حذفه اسم اینا وجوبا چیه؟ بله متوجه شده اینو؟ دو ان الجمله بعد ان و اخواتها في محل رفع خبرها میگه اون جمله که بعد از ان و اخواتش قرار بگیره محلا مرفوعه چون خبر ان هست خب اسمش چی بود اسمش زمیر بود مثل این مثال که انها القناعت و حق ها که اسم انها هست القناعت و غنا جمله چی هست خبره انها هست و محلا منصوب اینو داره میگه و اما الواقعه بعد افعال القلوب فهي في محل ناس مفعولها الثاني و زمیر شان مفعول الاول همون ترکیبی که من برات کردم تو ادا و بیلون این هو که زمیر شانه مفعول اوله ادا و بیلون این جمله میشه مفعول دوم 107 يشترط في خبر زمير شان أن يكون جملة اسمية خبرية متأخرة عن غير مشتملة على زمير يعود إليه در شماره 107 میگه شرط هست در خبر زمیر شان در خبر چه؟ چون زمیر شان مبتدا قرار میگرفت اگر یادت بیاد میگه در خبر زمیر شان این, این شرط هست که باید جمله اسمیه باشه خبریه باشه و بعد از اون آمده باشه همچنین یک زمیری در اون باشد که به بله در اون جمله زمیری باشه که بگرده فائده یفارق یفارق زمیر شان سایر الزمائر به امور میگه زمیر شان فرق میکنه با بقیه زمیرها در چند مسئله منها انه یعودو الى ما بعده الى خلاف الاصل زمیر شهر میشه به کجا برمیگرده به ما بعدش هو الله احد به ما بعدش که الله احد برمیگرده و انه یلازم الافراد فلا یصنع ولا یجمع مسئله بعدی فرق بعدیش با زمیرهای دیگه این است که همیشه مفرد است مصنع و جمع نمیشه و انه لا یکون الا غائبا شرط بعدیش اینه که همیشه چه غائبه وأنه لا يقدم خبره عليه شرط بعدی دیگرش این است که خبرش بر خودش مقدم نمیشه ولا يلزم ان يعود الضمیر من الخبر اليه و شرط بعدی این است که ضمیری که در خبر است بش بر نمیگرده پس لازم نیست که ضمیر خبر بش بر بگرده و انه يكون لمفسره محل من الاعراب بخلاف سائر المفسرات بله میگه برخلاف بقیه مفسرات این زمیر شعن مفسرش محلی از اعراب داره بله موقعی ما میگیم هی دنیا تمکرو هی زمیر شعنه از دنیا تمکرو جمله هست مرفوعه محل از اعراب داره محل از اعراب داره دنیا مبتدا هست تمکرو خبر هست این جمله از دنیا تمکرو خبر برای هست پس محل از اعراب داره ببین جمله بعدشو میگن مفسرش در بحث زمیرشان جمله بعدی محل از اعراب داره ببینیم خبر هست ببینیم چه هست و محلا مرفوعه امر مفسرهای دیگر محلی از اعراب ندارند